vitabu bal yakasajiliwa kikanuni na nchi mbalimbali madhhab yanayoitwa al-ilhad kukanusha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mada hii ni muhimu kuiangazia wala haina maana kufundishana akida sisi ni umma ambao tayari twabeba akida lakini kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapofafanua katika suratul Baqara nikash ya Nabii Ibrahim alayhi salam khalilullah wa huwa man huwa amwambia Mola wake rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Mola hebu nionyeshe Mola wangu jinsi unavofufua walo kufa Mwenyezi Mungu amuuliza awalam tu'min kwani wewe hujaamini kudra yangu Ibrahim hana shaka na imani watabiu millata Ibrahima hanifan hana shaka juu ya imani ya Mola wake hana shaka juu ya utendakazi kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa nini asema arini kaifa tuhil mauta kisha asema liyatma'inna qalbi ibn ashur mwanachuoni mkubwa sana wa biladi ya Tunisia aliyezaliwa mwaka wa 1296 Hijria na kufariki mwaka wa 1900 mwaka 1363 katika tafsiri yake kubwa akiita at-tahriri was-tanwir asema maana ya liyasma'inna kalbi ay liyatahaqqaqa ilmi وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال asema maana يا إبراهيم kusema ليطمئن قلبي si kwamba ilikuwa ana shaka juu ya Mwenyezi Mungu maana yake alitaka imani yake ikite barabara katika kifua chake asiwe na mahala pa kushuku si kwamba alikuwa akishuku la bali iman mahala pake ni moyoni lakini Ibrahim alichokitaka ni kwamba ile iman iwe ni muhakkam akiona kwa barahim al-akliya utendakazo Mwenyezi Mungu imani yake itakuwa imetulia barabara hii ndiyo sababu nikaifanya hutuba hii ni muhimu sana. Madhehebu haya hayana dalili za kia, za kiakili. Lakini ni muhimu kama nilivyosema kuna kitabu kuna vitabu vilitungwa katika madhehebu haya. Moja katika kitabu kilichouzwa sana katika biladi ya Europa hasa Uingereza ni kitabu cha Richard Dawkins katika kitabu chake anakiita The God Delusion urongo wa Mungu kitabu hiki akasema madhhabu haya ya asyizim alilhad hoja zao za kupinga Mungu ni hoja tatu msingi kwa hivyo ni muhimu kueleza na kubatilisha hoja za atheism hoja za mulhidun kwa sababu sisi waumini wa Kiislamu hawa wanachokilenga kwetu sisi ni tashkik aqidatina ni kututia shaka imani yetu ili ile connection relationship alalaqa alwasika allati takunu bainana wa baina rabbina subhanahu almaula takunu dha'ifa yani mafungamano yetu na Mola wetu yawe ni madogo madhhabu haya ya ilhad wanasema Mungu hayuko kwanza hakuna mtu aliyewahi kumuona wala kumsikia naamini hapa hakuna mtu anayemwona Mungu sababu ya pili wanasema Mungu hayuko kwa sababu lau Mungu yuko basi kwa nini maovu yanafanyika katika dunia hii na hayazuii hoja ya tatu wanasema haya maisha ya mwanadamu yali image as a miracle from revolution from, from evolution theory Charles Darwin amesema maneno haya na wanasayansi wengi wanasema mwanadamu ametokamana na nyani na hili nyani kwa just matter nature kwa hivyo usituambie kwamba kuna Mungu kwa sababu haya maisha yanakwenda kisha yanarudi kwa hiyo ukifa basi yako yatakwisha hakuna tena arrujuu ila Allah hakuna kuregeshwa kwa nani kwa Mwenyezi Mungu subhanallah hoja hizi ni hoja batili nataka tuivunje moja baada ya nyingine lakini kabla sijafanya hivi ni karibu kwamba moja katika lengo kuu la madhhabu haya fikra hii hatari ya ilhad ni kama walivyojisema wenyewe katika advert yao wasema there is probably no god now stop worrying and enjoy your life hii ndio lengo lao hakuna mungu sasa kama hakuna Mungu nyinyi waislamu na nyinyi wanadamu msijitie wasiwasi kwamba oh kuna moto, oh kuna madhambi, oh kuna thawabu. Pondeni maisha ya dunia. Madhahabu haya ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoyazungumzia katika al Jathiya aya ya 24 Mwenyezi Mungu anasema waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya hayakuwa haya maisha dunia ni maisha tu twazaliwa kwafa wama yuhlikuna illa dahr na kila kumaliza tukiifa hakuna chochote kitakachotokea sisi ni maisha tu na maisha ya kisafizi yanaanza maisha mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa lahum bidhalik min ilmin in hum illa yadhunnun hawana yaqini hawana elimu ni speculations ni takhmini ni dhana Mwenyezi Mungu asema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hivi mnadhania nini wanadamu haya maisha mmepewa hivi hivi tu kisha hamtorejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la hoja ya kwanza wanaposema kwamba Mwenyezi Mungu hajawahi kuonekanwa wala kusikiwa basi hayupo hii ni hoja ya kitoto ya kidhaifu wala haina nafasi Muislamu aibebe kwa sababu hoja hii inakataliwa na akili akili ya mwanadamu ikizingatia barabara itafahamu kwamba kila anayepinga kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali kila si kila kitu ambacho hukioni hakipo bali akili ya mwanadamu inakiri kwamba kuna vitu vingi unaviamini vipo lakini hujaviona wala hutoviona وبالمثال يتضح المثال جاء الملحد امام الطلبه huyu siku mmoja alikuja kwa wanafunzi wake akawaambia wanafunzi huyu jamaa anapinga Mwenyezi Mungu kwa sababu haonekani awauliza wanafunzi je mnaona blackboard wanafunzi wakasema naam tunaona basi akasema blackboard ipo mnaona viti vyenu naam tunavikalia tunaviona basi viti vipo je mnaona Mungu wanafunzi wakasema sisi hatuoni Mungu mwalimu akasema basi Mungu hayupo watu wakacheka sasa alipoondoka yule mwalimu kuna mwanafunzi mmoja mwenye akili akawauliza wanafunzi wenzake hivi jamani hivi mnaona akili ya mwalimu nini wale wanafunzi wakasema hatuioni basi mwalimu hana akili mwalimu hana akili kwa sababu hamioni ikiwa logic ni kwamba huwezi ukaamini kitu mpaka ukione basi kama hatuioni akili ya mwalimu basi mwalimu hana nini hana akili huyu mwanafunzi akashaini kwa sababu ya hoja za kiakili kwa hivyo asli kuna vitu vingi watu hawavioni na wanaviamini tunasema fulani ana akili angalia amesoma angalia mashallah amejenga nyumba angalia ana magari ana akili kuwa kama fulani je tushaona akili yake hatujaona akili yake tumeona athari ya akili yake hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonekaniwa kwake ni kuonekaniwa athari yake kuzungumza kwangu mimi ninasema mimi na roho niko hai nikifa mtasema nimekufa roho mmeiona hamjaiona lakini akili nakubali kwamba effect ya roho ni kuzungumza kutembea kula kulala hii ni effect ya roho waweza kula sehemu ukaona hakuna mvua lakini ukaona matope ukaconclude kwamba hapa kuna mvua ilinyesha kwa hivyo si kila usichokiona kwamba hakuna bali Allah subhanahu wa ta'ala akataka watu watafakar katika misingi hii ya akida katika yale mazingira wanayozunguka wanadamu inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab mbingu ardhi na mfuatano wa usiku na mchana hizi ni ishara zinazoashiria kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatman ni wajibu alwujud si mumkinu alwujud kuna tofauti ya wajibu wujud na mumkinul wujud tukisema Mwenyezi Mungu yawezekana kuwa yuko tayari ni ukafiri Mwenyezi Mungu ni wajibu wujud ai kwa maana yeye yeye yuko hatman hoja ya pili ati wanasema kwamba maisha haya kuumbwa maisha hakuungwa lijitokea yenyewe tu hivi hivi hoja hii naibatilisha kwa maneno ya Abu Hanifa aliyowaambia watu sampuli hii wa man huwa Abu Hanifa Abu Hanifa ni yule ambaye al-Imamu Shafi'i rahimahullah akamsifu akasema man arada an yatabahhara fil fiqh fahuwa ala iyali fahuwa iyaluna inda inda abi hanifa asema yeyote anayetaka kutabahar katika ilmu ya fiqhi basi huyu ni mtoto kwa nani kwa Abu Hanifa huyu Abu Hanifa ndiye imamu al-azam ambaye ndiye imamu wa kwanza katika madhhab manne ya ahli sunna wal jamaa na ndiye ndiye imam aliyediriki kuona baadhi ya maswahaba radhiallahu anhu akiwemo Anas bin Malik radhiallahu anhu Anas bin Malik radhiallahu anhu ni swahaba ambaye aliishi miaka mingi zaidi na akabarikiwa kupata watoto wengi zaidi sasa Abu Hanifa ni mmoja katika tabi'i ile siku alipokufa Abu Hanifa Abu Hanifa alikufa mwaka wa 150 Hijiria alizaliwa mwaka wa 80 ina maana aliishi miaka sabini ile siku anakufa anazaliwa al-Imam Shafi'i rahimahullah sasa katika kumsifu Imam Shafi'i kusifu elimu alokuwa nayo Abu Hanifa asema yoyote anayetaka kujua fikhi na anayejigamba kwamba anafahamu fikhi basi aelewe ni mtoto kwa nani kwa Abu Hanifa Abu Hanifa alipambana na watu kama hawa wanaosema kwamba hakuna kuumbwa wala kuumba baada ya kuteka kwa muda mrefu wakaitiana ahadi kwa amir mu'minin lakini Abu Hanifa akajichelewesha kimakusudi alipofika jamaa wakaanza kumtuhumu ah wewe shekhe mzima wa Uislamu hata ahadi uzitimizi tuliagana hapa muda fulani wewe umechelewa wewe shekhe gani bwana wewe hata uamini risala yako angalia sasa ati waanza kumkejeli kumbe alimamu Abu Hanifa aliyefanya haya kusudi asema subiri jamani fala tastajil mimi nilipotaka kuja njiani nikazingirwa na mto mkubwa sana kuna mto sasa mto nikaangalia huku na huku niangalie jahazi la kupanda ili ivuke nikakosa jahazi lakini mara nikaona kimbunga chaja kwa kasi sana pamoja na radi radi ile ikapasua mti ule mti ukaanguka kipande ndani ya maji kipande nchi lakini cha ajabu mara nikistaajabu naona kipande cha chuma chajitokeza from nowhere sijui kilitoka wapi wallahi asema cha ajabu zaidi chuma kile na kiona mara ule mti unajikata kimpini kuna mpini unatoka yani kuna chagala mti linatoka lenyewe kisha mara naona mpini waja kwa kile kipande cha mti kinajivisha kwa shoka mara naona shoka yenyewe yatengeza jahazi lakini cha ajabu zaidi nikaona jahazi la kurudia mpaka nchikavu mimi ndio nikapanda kwa hivyo nimechelewa kwa sababu hizo wale wabana akamuuliza wewe Abu Hanifa una wazimu haya ya radi tungekuamini kimbunga tungekuamini lakini ila kutuambia kwa ati kuna shoka ilijitengeza yenyewe jahazi kajitengeza yenyewe tukuamini wewe bwana wazimu akawaambia ha nyinyi kwa hivyo mwashanga hili eh na hamuoni wenda wazimu kule kudai kwamba mbingu na ardhi hazikuumbwa nyinyi mwanaenda wazimu kule kudai kwangu kwamba sio kuna jahazi imejitengeza yenyewe lakini nyinyi mnapozungumza kwamba mbingu na ardhi imejitengeneza Mwenyezi imejitengeneza yenyewe nyinyi mahamoni ajabu akasema hakika nyinyi ni watu wa kushangaza sana antum taquluna inna samawati wal ardha wal jibala wal bihar nyinyi ni watu mnadai kwamba mbingu na ardhi na majabali na mito والانسان والحيوانات والشمس والقمر والنجوم كل هذه صدفة ولا تصدقونني بان قارب واحد وجد صدفة vipi msinikubali mimi kwamba jahazi imejitengeza yenyewe ikiwa nyinyi mnakubali na mnadai kwamba mbingu na ardhi zimejiumba zenyewe alichokithibitisha al-Imam Abu Hanifa hapa ni kwamba kila ukiona kitu jua kuna nani aliyekitengeneza kwa hivyo hii mbingu na ardhi ukiiona jua kuna nani kuna afsani kuna alkhaliq naye nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho ndugu zangu hoja wanayosema kwamba asili mwanadamu ni mtu mzuri yani wanadai kwamba mwanadamu akiwa mtu mzuri mwaminifu hii ni sifa ya mwanadamu yeye mwenyewe wala imani ya Mungu haina mchangio wote juu ya tabia za wanadamu sasa ingelikuwa basi Mungu yuko kwa nini basi wanadamu wanauana wanafanyiana ufisadi hoja hii nayo pia ni hoja dhaifu mno kwa sababu asili mwanadamu katika viumbe wote alitukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudratul aqliya wa laqad karramna bani adama Mwenyezi Mungu asema hakika tulimtukuza huyu mwanadamu. Wanavyoni wasema hii karamatul insan taati min qibali al-aqli. Hii utukufu wa mwanadamu ni kwamba wewe una akili na ni ada mumajiz inapambanua kwamba hili ni baya kwa kipimo chako. Lakini pamoja na hivyo kwa dhati yako kama mwanadamu huwezi kusema hili ni zuri au ni baya ila mpaka uli uzuri ule kuwa kuna imani unaamini kwa Mwenyezi Mungu kaamrisha uaminifu Mwenyezi Mungu kaamrisha watu wapendane Mwenyezi Mungu kaamrisha watu wazunguzo kweli wala huzungumzi ukweli kwa maslahi ama kuwa mwaminifu kwa sababu uvutie la wazunguzo ukweli kwa sababu Mwenyezi Mungu ame ametaka kinyume chake ukizungumza ukweli kuna wasokoa sisi kuna makafiri wazungumza kweli lakini hawapati sababu kwa sababu asili wanazungumza ukweli tu kwa dhati kwamba hawa, hawaja link ule ukweli na nini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbali na hayo katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya kazi ya kubainisha hawa wanadamu njia ya haki na njia ya batil njia ya kheri na njia ya batil kisha akamwachia mwanadamu khiari yake na huku Mwenyezi Mungu kumwacha mwanadamu khiari haina maana ilikuwa hawezi kuwalazimisha wanadamu lau shaa Allahu hadakum ajma'in lau Mwenyezi Mungu angelitaka sote sisi tungekuwa waislamu sote dunia nzima lakini kungekuwa na hikima gani hii ni ikhtibar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yani yule atakayetumia akili yake haki akaipima kisha akafahamu ni ni haki na akaifuata huyu yusabu anapewa thawabu kwa sababu ametumia akili akaelewa akajifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hainamaanisha haimaanishi kwamba sheria zetu zimefungika na akili lakini akili akaitumia huyu mwanadamu katika kufahamu jukumu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajifunga na sheria zake baada ya kumwamini basi huyu ni mtu ambaye amefuata njia haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المؤمنون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أيها سادة الحضور موضوع حياة ينوم في كتسيس الإسلام مسألة يكون أمين من الزنب ويكيمة Nimesema katika hutuba yangu ya kwanza kwamba al-iman walamma yadkhul al-iman fi qulubikum ina maana asili moyo ndiyo muhafab wa kuamini kisha ile imani huleta athari katika vitendo na imani ndiyo kitu msingi mwanadamu ajengwe angalia mabaniani wanachomana kwa sababu ya imani katika imani yao wanaamini kitu kinaitwa incarnation hakuna maisha baada ya hapa sio wao wanachomana kwa hivyo ni imani kwa hivyo imani ndugu zangu ndio uzalisha nini matendo illa alladhina amanu wa amilu salihati sasa kuna umuhimu wa kuijenga hii imani yetu barabara kwa sababu sisi waislamu imani ikiwa barabara ndiyo itakupa nafasi ya kuweza kuhimili mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ukikumbana na mitihani imani yako bado iko thabiti tusiwe katika wale watu ambao Mwenyezi Mungu aliwasifu billahi ndali wa minannasi man ya'budu Allah ala harfi kuna wale watu ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu ala shakki wanapopatwa na mazuri katika Uislamu ah sisi nahnu muslimun majumba yataandikwa maneno mazuri lakini wanapopatwa na mitihani wataandika maneno hatari chekeni sasa furahini sasa yalifika lifika ah huyu huyu anasema tawhid kwa hivyo imani ya Muislamu ya la yatazalzal haitetemeki kila amwaj balaya zikija yeye anasimama pale pale ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun hivi watu wanadhania kwamba hawafutiwa katika misukosuko kwa kusema kwao wanaamini sasa ile yakini ndio itakuwa ndio silaha pekee ya kuweza wewe kuhimili mawimbi yale na kuweza kusimama katika msimamo wa imani lakini mwisho kabisa nimalizie kwamba imani yetu ya Uislamu kama hatuna shaka nayo ina maana kwamba tuwaongoze walimwengu na kuwaonyesha kwamba dunia hii haijakuwa na ufanisi kama hakutokuwepo na Uislamu na dunia hii itakuwa na ufanisi wallahi kuna wallahi kama kutakuwepo na Uislamu ukitekelezwa chini ya bendera ya la ilaha illa Allah محمد رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعف عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا لله قانتين